Υπάρχει φυσικά και η εφαρμογή μας, μπορείτε να την κατεβάσετε είτε από το Play Store είτε από το iTunes, κόνη ε, Παύλα το C και το O κεφαλαία. Και φυσικά για σας που ε, ε, αγαπάτε και εκτιμάτε αυτή την εκπομπή υπάρχει το γνωστό γκρουπάκι στο facebook, γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή «Απολαύστε ανεύθυνα» και βρίσκεται εκεί όλες τις περασμένες εκπομπές. Πατάτε το link του κάθε post και πηγαίνει στο archive.org, την πλατφόρμα που μας φιλοξενεί δηλαδή, και μπορείτε να ακούσετε, να δείτε και στις ε, στα post τις περιγραφές, το tracklist ώστε να ξέρετε τι περιέχει κάθε εκπομπή που ακούτε. Άλλη μια Δευτέρα λοιπόν που ψήθηκε και μαγειρεύτηκε ένα ωραίο αφιέρωμα για τα αυτάκια σας. Ε, κάπως έπιασα την ε, άκρη του νήματος από την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε βάλει έτσι αρκετές ε, μαύρες μουσικές που έλεγε παλιά και ο Τζι στο ραδιόφωνο και σκέφτηκα ότι ένα καλό θεματάκι είναι να καταπιαστούμε με την ε, hip-hop της ε, δεκαετίας του 90, hip-hop και rap δηλαδή, ε, αυτής της δεκαετίας, όπως έγραψα και στο ε, post, για αρκετές μουσικές ε, σκηνές, η δεκαετία ήταν, κάποιες δεκαετίες ήταν υπέρ τους, αν τα 60's ήταν για το rock, ε, τα zeros για την ηλεκτρονική μουσική, τα 50s για το rock and roll, ε, τα 70s για την ψυχεδελική μουσική ενδεχομένως, τα 20s δεν ξέρω τι θα αποδειχτεί ότι ήτανε, τέλος πάντων ε, για την ε, hip hop, την ε, αμερικάνικη, πιο συγκεκριμένα, η δεκαετία του 90 ήταν η χρυσή της εποχή. Ε, αυτή ήταν η δεκαετία που βγήκανε μερικοί από τους πιο εμβληματικούς και πιο επιδραστικούς ε, hip-hop ε, καλλιτέχνες. Ήταν επίσης η δεκαετία όπου υπήρξε μεγάλη καινοτομία και πειραματισμός καθώς οι καλλιτέχνες ε, hip-hoppers εξερευνούσαν νέους ήχους και νέα στυλ. Η δεκαετία ξεκίνησε με, την, με τους καλλιτέχνες της λεγόμενης δυτικής ακτής ε, G-Funk Sound ε, η οποία ο ήχος αυτής της ακτής, της δυτικής ακτής δηλαδή κυρίως χαρακτηρίστηκε από τον ε, Dr. Dre και το εμβληματικό του άλμπουμ The Chronic ο ήχος της ε, δυτικής ακτής ήταν ε, κυρίως αποτελούμενος από έτσι, βαριά beat, samples από κλασική soul και funk Ξέρετε, κάθε φορά που ακούμε ένα hip hop λέμε «Α, κάπου το ξέρω αυτό». Και έναν ε, πολύ ιδιαίτερο έτσι λυρικό ύφος. Ο, ο ήχος λοιπόν της ε, δυτικής ακτής ήταν ε, τρομερά επιδραστικός και ήταν ε, γρήγορα μιμι, απο από hip-hop fans σε ολόκληρη τη χώρα. Η ανατολική ακτή από την άλλη είχε και αυτή η πολύ σημαντική επίδραση στη hip hop ε, τη δεκαετία του 90 και καλλιτέχνες ξεπίδησαν όπως η Wu-Tang ο Nas, ο Notorious B.I.G. Αυτοί ε, φέρνανε ένα πιο έτσι σκληρό και πιο ριζοσπαστικό ήχο στο είδος. Ο ήχος χαρακτηριζόταν από πυκνό και πολύ συχνό στίχο και ε, αντίστοιχα πολύ έτσι, έντονα και σκληρά beats. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 πρωτοκαθεδρία είχε η δυτική ακτή και είχε έτσι αγκαλιαστεί και από τον ε, mainstream ήχο και έγινε εξαιρετικά δημοφιλής. Ε, καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg, ο Tupac Shakur γίνανε εν μέσω μιας νύχτας superstars και τα άλμπουμ τους πουλάγανε εκατομμύριες κόπιες. Ο ήχος αυτών ε, χαρακτηριζόταν από έτσι πιασάρικα ε, beat phrases ας πούμε, σαμπλάκια όπως είπαμε από την ε, κλασική soul και funk και ένα, ένα έτσι χαλαρό στίχο. Τα πράγματα αλλάξαν στο τέλη της δεκαετίας του 90 όπου η ανατολική ακτή πήρε τα, τα ενία αν θέλαμε του χώρου και κατάκτησε το mainstream με καλλιτέχνες όπως ο Jay-Z, ο Rough Rider, όπου φέραν ένα πιο σκληρό και πιο επιθετικό ήχο στο υποείδος. Ε, η στίχη, όπως είπαμε, ήταν πιο πυκνή και πιο έτσι ριζοσπαστική. Ε, η δεκαετία του 90 συνολικά είδε και την αυγή του ενός ε, νέου στυλ του hip-hop, ε, γνωστό και ως conscious rap, συνειδητό θα το λέγαμε. Και καλλιτέχνες ε, από αυτή τη σκηνή, όπως η Tribe Called Quest, και μοστεφ. ε, εξερευνήσαν έτσι, κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στη μουσική τους. Οι στίχοι τους είχαν ε, έτσι προβληματισμό και ήταν μια πολύ ευχάριστη εναλλακτική από την, ε, τον mainstream ήχο εκείνης της εποχής. Αυτά συνολικά για τη δεκαετία, όμως ας μην πολυλογούμε κι άλλο και ας ακούσουμε το πρώτο κομμάτι αυτού του αφιερώματος.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 I jumped out the ride and said, what's up? Some brothers pulled some, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm gonna glide and swerve. These looking so hard, they straight hit the curve. Want a bigger, better thing things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth, they took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my <laughs> and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. I laid all them busters down, I let my explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of <laughs> over there on the curb. Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, back up, cause it's on N A T E and me, the woman to the G. Just like I thought they were in the same spot, in need of some desperate help. The Nate Dogg and the G Child were in need of something else. One of them was sexy as hell. I said, Ooh, I like your size. She said, My chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the east side. to a whole new era. G Funk, step to this, I dare ya. Funk on a whole new level. The rhythm is the bass, Whoa. and the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know, like I know, you don't wanna step to this. It's the G Funk era, funked out with a gangster twist you smoke like I smoke, then you like every day. And if your ass is a buster, 213 will wake you late. Αυτός λοιπόν ήταν ο Warren G που έκανε την αρχή για το σημερινό μας αφιέρωμα στην 90s ε, σκηνή hip hop και ε, rap. Το Regulate λοιπόν είναι ένα κλασικό West Coast ε, κομμάτι γραμμένο από τον Warren G και τον Nate Dogg. Κυκλοφόρησε το 1994 ως το πρώτο single από το του Warren G τον τεμπούτο του με τίτλο Regulate G Funk Era. Το κομμάτι έγινε παραγωγή από τον ε, Warren G τον ίδιο και έχει samples από το τραγούδι του Michael McDonald I Keep Forgetting. Ξέρετε αυτό το η που ακούς ξανά και ξανά είναι από αυτό το κομμάτι το οποίο εικάζω πρέπει να είναι κάποιο παλιό έτσι, soul. Οι στίχοι λένε την ιστορία πως ο Warren G και ο Nate ε, Dogg ε, χρειάστηκε να σώσουν μια γυναίκα σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι κάποιος πήγε να τη βιάσει, κάπως έτσι τέλος πάντων. Το κομμάτι είχε γίνει τεράστια επιτυχία, φτάνοντας ε, στο νούμερο 2 των, του top 100 του Billboard και έγινε και διπλά πλατινένιο single θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά κομμάτια της ε, G-Funk εποχής, όπως λέγαμε και πριν, και έχει χρησιμοποιηθεί αμέτρητες φορές σε ταινίε και σε τηλεοπτικές ε, σειρές. Νομίζω έτσι το σημερινό αφιέρωμα έχω επηρεαστεί κάπως και από τις σειρές που βλέπω τον τελευταίο καιρό και δεν εννοώ σειρές, εννοώ τη σειρά, <laughs> νόμος και τάξη έχω κολλήσει λιγάκι, Οπότε έτσι οι συνεχόμενες εικόνες της Νέας Υόρκης ε, μου φέρανε στο νου και τον ήχο αυτής της πόλης και των ε, ε προαστίων φυσικά ο οποίος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από hip hop ε, και rap. Καλησπέρα στον φίλο Φώτη. Μας γράφει ότι έτσι προσπεράστηκε κάπως η hip hop. Διαφωνώ λίγο. Νομίζω υπάρχουν και σήμερα αξιόλογοι έτσι, hip hop δημιουργία, απλά ίσως δεν έχουν το χώρο που τους ε, αξίζει. Τον έχουν ίσως πιο πολύ τώρα οι trappers. Ε, καλησπέρα και στο φίλο Δημήτρη, παρέα με τον Όμηρο στις νύχτες πρεμιέρας. Τα φιλιά μας και συνεχίζουμε με ένα από τα ε, αρκετά γνωστά group της ε, hip hop σκηνής. Το φοβερό είναι ότι αν και δεν ήμουν ποτέ έτσι τελείως μέσα σε αυτή τη μουσική, διαλέγοντα τα κομμάτια, επειδή εντάξει είναι και τα περισσότερα ας πούμε τα πιο σουξέ του, κάθε φορά που πάταγα το play λέω «Α ναι, φυσικά, και αυτό το ξέρω». Wu Tang Clan, Cream. Let me catch. You ready? Let me let me bone. Solomon Van Yo. Yo, what's up, son? What's up, kid? What's going on, kid? Yo, man, I'm just doing my thing, man. Yo, side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shallon Land, a young youth. You're rocking the go to low goose. Only way I begin to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking rules at 16 and running up in gates and doing it. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on boardboards. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong rap, so I got it's sick. shouldn't be τις μικροφωνικές μας καλησπέρες και στον ε, τον ίδιο τον Όμηρο, ο οποίος είναι στο φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας και ε, αν ήθελα να κάνω έτσι μια γέφυρα του θέματος ταινίε και το αφιέρωμα το σημερινό, δηλαδή τη hip hop της δεκαετίας του 90, ε, υπάρχουν μερικές σπουδαίες ταινίε να δείτε που έχουν τέτοια soundtrack. Ε, δύο που μπορεί να μου έρθουν στο μυαλό έτσι πολύ αυτόματα. Η μία είναι το Ghost Dog του Jim Jarmus και φυσικά το μίσος. Το μίσος είναι σχεδόν τέλη δεκαετίας 80, 98 βγήκε, 99 αν θυμάμαι καλά. Πάντως και οι δύο ταινίες έχουν πολύ αντιπροσωπευτικά δείγματα από αυτή τη σκηνή και από εκείνη την ε, εποχή. Το Cream λοιπόν που μόλις ακούσαμε είναι ένα και αυτό πολύ κλασικό hip hop single από τους ε, σπουδαίους Wu-Tang κυκλοφόρησε το 1993 ως το πρώτο single επίσης από το ντεμπούτο τους Enter the Wu-Tang, εντό παρανθέσεως 36 Chambers το κομμάτι έγινε παραγωγή από τον αρχηγό των Wu-Tang Clan ε, Arza, και ε, ε, συμμετέχουν και τα 9 μέλη της ε, κολεκτίβας των Wu-Tang Clan Άρζα, Giza, Old Dirty Bastard, Method Man, Rack Von, Ghostface Killa, Inspector Deck, You God και Mansta Killa. Όλοι αυτοί λοιπόν ραπάρουν για το πώς είναι η ζωή στο δρόμο και τις ε, ανταμοιβέ της επιτυχίας. Το κομμάτι θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο σπουδαία hip-hop τραγούδια όλων των εποχών και έχει σαμπλαριστεί και αυτό με τη σειρά του σε αμέτρητα άλλα κομμάτια. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής. Πολλοί από τους ε, hip-hop ε, καλλιτέχνες ψαχουλεύανε τα βινίλια των 70s για να έτσι, κλέψουν λούπες και αφήνοντας και αυτή το αποτύπωμά τους στη δεκαετία του 90 δίνουν τη σκητάλη της έμπνευση σε άλλα συγκροτήματα να τους κλέψουν εντός εισαγωγικών και αυτοί και να πάει το ριάκι της δημιουργία ε, παρακάτω. Ένας από εκ των μελών του Κούταν Κλάνκ σε δικιά του Σόλου δουλειά Old Dirty Bastard, Σίμι from the home of the Dodger Brooklyn squad. Wu Tang Killer, bees on the swarm. Rain on your college ass disco dorm. For you to even touch my skill, you gotta go to one killer bee, and he ain't gonna kill now. Chop that down, pass it all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For an EMC in any 52 states, I get psycho. Killer Norman Bates, my producer slam. My flow is like bam, jump on stage, I in I dip dip. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. house nigga, feeling Herzlicher Essens geht eine Finanzmeinung. Weil du be ein bisschen vorne zurück. Weil du los hast, weil der Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodgers, Brooklyn squad. Who Tang killer, hubby's on the swarm. Rain on your college ass, this so dumb. But you didn't even touch my skill. You gotta vote the one killer bee any ain't of a kill now. Drop that down, pass all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For any MC in any 52 states, I get psycho killer, Norman base. My producer slam, though it's like bam, jump on stage and then I bend down. Σίμι Σίμι Γιά είναι λοιπόν και αυτό ένα single από τον Αμερικανό rapper All Dirty Bastard κυκλοφόρησε το 1995 σαν το πρώτο single επίσης από το ντεμπούτο του άλμπουμ Return to the 36 Chambers The Dirty Version το κομμάτι έγινε παραγωγή από τον ε, Άρζα και έχει ένα sample από το Give It Up or Turn, or Turn It Loose του James Brown το single έφτασε το νούμερο 47 του top 100 του Billboard και έγινε χρυσό σαν ε, single από πλευράς πωλήσεων ενώντας, όχι κανονικό χρυσό. Το κομμάτι είναι έτσι ένας φόρος τιμής για τον ε, χαμένο ε, rap καλλιτέχνη Easy με τον ε, All Dirty Bastard να έτσι αποτείει φόρο τιμής στον ε, φίλο του και σύντροφο στους στίχους. Το κομμάτι επίσης είναι πολύ γνωστό και έχει μείνει ας πούμε στην ιστορία για την ίδια τη φράση του «Σίμι σίμι γιά», «Σίμι σίμι Η φράση έχει γίνει πολύ δημοφιλής έτσι ε, πώς να το πω, σαν συνθηματική λέξη στη hip hop ε, κουλτούρα και αντίστοιχα και αυτό το κομμάτι έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ε, μερικές από αυτών, ε, ο Μεγάλος Λεμπόφσκι, The Boondogs» and Scrubs. Ε, το επόμενο γκρουπάκι είναι από τα πιο εμπορικά του σημερινού αφιερώματος και μπορεί να το θυμάστε από τις ε, ένδοξες μέρες εκείνες του MTV. Spinderella cut it up one time. Come on. Let's talk about sex. coy, avoid, or make void the topic. Cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video shows. Many will know. Anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pep? Alright then, come on, spin. Let's talk about sex, baby. Hot to any man's eyes. Pop, she uses she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her date, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press. true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex. Followed next with the check and the note. That last night was dope, dope, dope. dope. Take it easy. Let's talk about sex. you know me. Let's talk about sex. so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G thing, baby. Too low death niggas, so we're crazy. Death row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. Hell but uh, yeah. back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man. And at the same time, burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's realer than real deal, holy feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this, Anna. It's like that and like this and like that, Anna. It's like this and like that and like this, Anna. Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping but I damn near got caught. Cause my beeper kept beeping. Now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seatbelt. you never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time, with the dope rhyme that I kick. You know, and I know, I flow some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes don't take a toke, but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this and like that and like this and uh, it's like that and like this and like that and uh, it's like this. And who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. what a halified gangster lean. Getting funky on the mic like an old batch of collard greens. It's the capital S O am fresh and double O P D O double G Y D O double G. You see, showing much flex when it's time to wreck a mic. Pimping hoes and clacking a grip like my name was Dolomite. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for some motherfucking G shit. Yeah. So Dre. What up, dog? Gotta get them what they want. What's that, G? We gotta break them off something. Hell yeah. And it's gotta be bumpin'. City of Compton. That's where it takes place, so when that show attention. Mobbing like a motherfucker, but I ain't lynching. Dropping the funky shit that's making the sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a cookie, they all crumble. Try to get close and your ass will get smacked. My motherfucking homie, doggy dog, has got my back. Never let me slip, cause if I slip, then I'm slipping. But if I got my Nina, then you know I'm straight tripping. And I'ma continue to put the rap down, put the Mac down. And if your bitches talk shit, I have to put the smack down. Yeah, and you don't stop. I told you I'm just like a clock when I tick and I talk. But I'm never off, always on till the break of dawn. See you when PTON in the city they call Long Beach. Putting the shit together like my nigga DOC. No one can do it better like this, that this and uh, it's like that and like this and like that and uh, it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode. Αφήσαμε σίως την πρώτη μισή ώρα πίσω μας και για σας που συντονιστήκατε αμέσω μόλις τώρα είναι εκπομπή πολλά στα Νέφινα και έχουμε αφιέρωμα στην ε, hip hop και rap της δεκαετίας του 90. Ακριβώς πριν το σπότον και μισή ακούσαμε τις ε, Salt and Peppa, Let's Talk About Sex ένα κομμάτι από το hip hop τρίο ε, από το 1991 και το άλμπουμ τους Black's Magic ε, το κομμάτι ε, πραγματεύεται το ακόμα και μέχρι τότε ταμπού θέμα του ασφαλούς ε, σεξ και έγινε επιτυχία φτάνοντας στο νούμερο 13 του top 100 του Billboard. Ε, ήταν έτσι εξαιρετικά βραβευμένο για την ειλικρινή συζήτησή του για την πρακτική του safe sex και για το πώς έκανε έτσι ας πούμε μια, ένα breakthrough, για το πώς ε, ε, πρέπει να μιλάμε ανοιχτά <laughs> για ένα θέμα το οποίο ακόμα και αρχές της δεκαετία του 90 ήταν ε, έτσι κάτι που συζητιόταν πίσω από κλειστές πόρτες που λένε. Όπως επίσης το ίδιο το κομμάτι ήταν έτσι μια πρόκληση για τους παραδοσιακούς ρόλου ρόλους των φίλων και ένα θετικό βήμα ε, προς ε, περισσότερη ειλικρίνεια και αποδοχή του ασφαλού σεξ. Μην ξεχνάτε ότι η ανακάλυψη του ιού του AIDS, του HIV ήταν μόλις κάποια χρόνια πίσω και ακόμα καμπάνιες σαν κι αυτές ήταν πολύ έτσι στα σπάργανα. Δεν ήταν κάτι που το θεωρούσε όλος ο κόσμος ότι είναι απαραίτητο για την υγεία του. Το κομμάτι έχει διασκευαστεί από πολλούς ε, καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και οι Red Hot Chili Peppers και έχει σαμπλαριστεί αντίστοιχα σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια. Αμέσως ε, όλα αυτά πριν το spot που ήταν η Salt and Pepper και αμέσως μετά το spot ήταν ο Dr. Dre Nothing But A G-Thank. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Dr. Dre θεωρείται από τους πρωτοπόρους αυτής της ε, σκηνής και αυτό το κομμάτι είναι ένα κλασικό. Ο Dr. Dre μαζί με τον ε, Snoop Dogg του κυκλοφορήσανε ως το πρώτο single από το ντεμπούτο του Dr. Dre, The Chronic, το 1992. Το κομμάτι είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα του πώς ακούγεται η σκηνή της δυτικής ακτής, West Coast G-Funk, και χαρακτηρίζεται έτσι από έναν ε, αραχτό ήχο, ε, μελωδικό beat και ένα ρεφρέν που σου μένει στο μυαλό. Η στίχη δεν είναι και κάτι φοβερό όπως φαντάζεστε, είναι, μιλάνε για έναν άνθρωπο ο οποίος ε, ζει μια ζωή με στην πολυτέλεια και την επιτυχία και είναι περήφανος να είναι G. Όπου G, ε, gangsta, <laughs> gangster δηλαδή. Το τραγούδι ήταν και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 2 του Top 100 και το single έχει γίνει πλατινένιο από τότε άλλος ένας ε, superstar για τη συνέχεια, ο οποίος ε, ακόμα και αν η hip hop δεν είναι η πιο μοδάτη μουσική <laughs> αυτή την εποχή, ο κύριος Jay-Z μια χαρά τα καταφέρνει και ας μας τραγουδάει ότι είναι Hard Knock Life. Take the bass line out. Uh-huh. uh-huh. uh-huh, uh-huh Let it bump Uh-huh. driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rubbing your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my block is stick up the world and split it 50-50. Uh-huh. Let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh. Let's sip the Chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume two. Y'all niggas get ready. for those strolled out. All my niggas locked down in the 10 by 4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing. They ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots, on my ballers that's born the clock. No I'ma be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size, green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight real. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustler's still inside of me. And as far as progress, you be hard pressed. To find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for ya, nigga. περισσότερα κομμάτια αυτού του αφιερώματος όταν ε, τα αναζητούσα για να τα κατεβάσω ε, υπήρχε πάντα μια υποσημείωση αν είναι η καθαρή εκδοχή ή η explicit που λένε και στο χωριό μου ε, αρκετές κακές λεξούλες σε, πο, σε πολλούς από αυτούς καλλιτέχνες αλλά αν δεν γράφανε έτσι καλλιτέχνες του δρόμου ποιοι θα γράφανε Hard Knock Life λοιπόν, Jay Z JZ, συγγνώμη, ε, single από το τρίτο του στοντιακό δίσκο με τίτλο Volume 2, ε, χιουμοράκι ακόμα και εκεί, Hard Knock Life. Το κομμάτι χρησιμοποιεί ένα sample από το musical Annie, μάλλον τα κοριτσάκια που ακούγονται από πίσω, και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Jay-Z και τα πιο πετυχημένα single συνάμα το κομμάτι περιγράφει για το πώς είναι να μεγαλώνεις ε, στο γκέτο. Εξάλλου δίπλα το Hard Knock Life η παρένθεση μας υπογραμμίζει «A Ghetto Anthem» και τις δυσκολίες του να ζεις ε, στο όριο της στόχιας. Είναι ένας ε, έτσι, πολύ ισχυρός ύμνος που μιλάει για, τις, για τα ζόρια που τραβάνε πολλοί άνθρωποι στις αστικές περιοχές σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο τα γκέτο στην Αμερική υπάρχουν ε, και αλλού. Το κομμάτι έγινε και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας σε το νούμερο 15 του αμερικάνικου top 100 και έγινε πλατινένιο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του Jay-Z. Στη συνέχεια, ίσως ε, οι μόνοι λευκοί καλλιτέχνες αυτής της λίστας. Το ξέρετε και αυτό το κομμάτι, είμαι σίγουρος. Κοίταξα λίγο τη λίστα. Όντω, ε, οι Beastie Boys είναι η μοναδική λευκή αυτού του αφιερώματο. Ε, το Sabotage λοιπόν ε, κυκλοφόρησε το 1994 από τους Beastie Boys ε, ήταν το πρώτο single από το τέταρτο τους album ε, Ill Communication το οποίο κομμάτι είναι έτσι ένα σούπερ μείγμα από punk, hip hop και έχει έτσι έναν πολύ νευρικό και γρήγορο ρυθμό και πολύ επιθετικού στίχους φυσικά. Το φοβερό βίντεο κλιπ που όλοι θυμόμαστε, σκηνοθετημένο από το Spike ε, Jonze, πρωταγωνιστούν οι ίδιοι Beastie Boys, ντυμένοι σαν ε, αστυνομικοί από σειρές έτσι της δεκαετίας του 70 οι οποίοι κατά τη διάρκεια του βίντεο κλιπ ε, διαπράττουν διαφόρων ειδών ε, σαμποτάζ. Το κομμάτι φυσικά ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία. Έφτασε το νούμερο 14 του Top 100 στις Ηνωμένε Πολιτείε και από τότε ε, έχει γίνει ε, ίσως το πιο δημοφιλές και επίσης το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι των ε, Beastie Boys. Όσοι ήσασταν στη συναυλία τους εντωμεταξύ σε εκείνο το επεισοδιακό φεστιβάλ το 2007 θα θυμόσαστε πόσο ταιριαστό ήταν το σαμποτάζ με όλα αυτά τα έκτροπα που ακολουθήσαν εκεί στα Ολυμπιακά κίνητα, τα αμάξια που κεγόντουσαν και όλα αυτά τα υπέροχα. Για τη συνέχεια Jurassic 5 ε, με ένα κομμάτι που μας πάει και αυτό. Ε, δύο λέξεις ε, χρειάζονται για να μας πάει κατευθείαν στην αίσθηση ενός ε, γκέτο. Concrete Schoolyard. We were sitting out on the step, you know. Ain't nothing to it. So what you gonna do around this? Yo, man, I'm gonna go over here and one of his brother, I know the rap man, see what his head is all about. Now I'ma say this one time, boy, and that's my word. We rock the shot to knock fire through the Hindenburg. The contribution is clear. You add water to bone and get the Jurassic vibe on the microphone. Now if you like the tone and how the harmony's done, and the sucker MCs die before they begun. Well, I like to know if. I ah got the notion. Cause we're number one. I'm not trying to say my style is better than yours. I'm just on some other shit. I'm all about the beats and the lyrics. So when you hear it, you can feel it. The vibe is energized by the presence of my spirit. No interference, we persevere. The purpose is clear. We're here to leave your ear hurting severe. You're lurking in fear. Cause we take it back like Robin Loxley. Rocking from countryside to spots where hard rocks I be. I often wonder if these MCs even know how it feels to dedicate their whole life to this mic of steel. It's it not about the bill. That's not keeping it real. A lot of tight rappers out here ain't got no deal. We appeal to the brothers with flow finesse. Cause it's the hundred watt bloodshot game of death. Cause we're protected by the covenants of words and beats. Rewind and feel the heat. Recline and take a seat. So uh, let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs playground tactics. A rabbit and a hat tricks, just that classic. Rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats MCs are real live MCs. Playground tactics, no rabbit and a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. I'm a walk from Transania, earthquake Transylvania, and all the way I kicked a hole through the wall of China just to get the right blend. because schizophrenic of the pen. Wait a minute, uh. I fell into the deep end. You shouldn't have told me the pyramids can hold me. So now a contest is what you owe me. Pull out your beats, pull out your cuts. Give us a mic, what up? And we gon' tear shit up. I'm on some old and forgotten, sun up to sun down, like picking cotton. The nutty professor, science dropping, rockin' Robin's hood from New York to Compton. Me and my three sons, Jabari, Shakir, and Cobb. So uh, let's take it back to the concrete streets. Original beats for real live MCs. Playground tactics, the rabbit and the hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs.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 Forever winning, I'm in it like metal log living. I get goosebumps when the baseline thumps. A sucker MC for style, he had mine for lunch. Mark 7, get you open like an attache. Briefcase in this case, defeat there is no way. Uh-uh. With tool spinners, cooking a full dinner, killing the firstborn of lyrical Yule blenders. Winners at the academy, rattling your anatomy. Gotta be J5, so kill all your fake flattery. That'll be the day when labels pay our way. Tune to what you say when MCs come to play. Confident, cause we take it back like Spinal Tap. Preparing your intellect before your final nap. So, uh, let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs underground tactics. No rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks. Who got beef, huh? Watch how I settle it. I fuck around and arrest your whole development. I'm eloquent when it comes to digital display. I'm ready for the world while you earl off the tango. Ray tactics. My shit's Jurassic. Ah! fingers of death while you exhale and inhale with the deep with my chop suey style, cause I'm a lyrical chef. I get smiles to the death, cause I be cooking from here to Brooklyn. Your shit's annoying like fat ass bookmen on good times when I rhyme. I hit the designated area. I hope you got your shots, cause this is lyrical malaria. Spreading, beheading fools with the punishment. I live in America, but fuck this government. 150 times over, sealed with lead. While y'all drink the simmer like my rhymes are breastfed. No artificial nipples, I flip the real skills. I thought I told you once I kicked the lyrical windmills and backspin. Benedict strictly for my benefit. I step on toes when I flow, don't get offended. Come and get with it, comprehend it when I kick it. I represent the real from the beginning to the end of it. Καλησπέρα μικροφωνική και στη φίλη Ιλιάνα Ε, πολύ σωστό το σχόλιο για τα γκέτο. Και όντως ε, μου το έχει πει και ένας φίλος παριζιάνος ότι δεν είναι τυχαίο πως η ραπ και hip hop ανθούν σε πόλεις ανά τον κόσμο που έχουν ε, γκέτο. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες κτλ. κτλ. Concrete Schoolyard λοιπόν, τσιμεντένια σχολική αυλή είναι ένα, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από το group Jurassic 5. Κυκλοφόρησε σαν ε, πρώτο single από το άλμπουμ τους ε, του 1998, το debut άλμπουμ Quality Control. Το κομμάτι χρησιμοποιεί sample από το τραγούδι Gemini του Jazz Fusion Group Weather Report. Το τραγούδι είναι ένας φόρος τιμής ε, στην ε, παιδική ηλικία των ε, μελών του συγκροτήματος και τη, στις νιώτης τους, την οποία την περάσανε σε σχολικές αυλές του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Έχει γίνει και αυτό από τα πιο έτσι, αναγνωρίσιμα κομμάτια της ε, μπάντα και είναι αρεστό από πολύ κόσμο για τα έτσι, νοσταλγικά του vibe και τους στίχους το ρεφρέν του «We used to be in the concrete schoolyard» έχει γίνει και αυτό έτσι σαν ε, μια ατάκα ε, εμβληματική στη σκηνή του hip hop και χρησιμοποιείται γενικότερα όταν κάποιος θέλει να περιγράψει τα νιάτα του, ας πούμε, την ε, παιδική του ηλικία. Ένας ακόμα superstar, ο οποίος ίσως και αυτός πέρασε κάποτε δύσκολα, αλλά να, τώρα πρόσφατα μέχρι που τον είδαμε και κουβαλούσε και την Ολυμπιακή φλόγα στα χέρια του. Ας τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Snoop Dogg, Gin and Juice. Hey, With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-Double G, but I somehow, some way. Keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. Two in the morning and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till six in the morning. So what you wanna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the doors. But, but what? We don't love them hoes. Yeah. So we gon' smoke an ounce to this. G's up, hoes down. Why you motherfuckers bounce to this? Rolling down the street, smoking in now, on gin and Laid back. With my mind on my money and my money I got me some Seagram's gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours before I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the DOG. I got the cultivating music that be captivating he who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady. 80 when I tell that bitch, please raise up off these NUTs, cause you get none of these at ease. As I mob with the dog pound, feel the breeze. Biatch up just. Rolling down the street, smoking endo, sipping on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking endo, sipping on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my Later on that day, my homie Dr. Drake came through with a gang to tango break and a fat ass Jake of some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tangeray chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping, I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me. Not with a cherry on top, cause when I bust my nut, I'm raising the box to cop. Don't get upset, girl, that's just how it goes. I don't love you hoes, I'm out the dope, and I'll be. Rolling down laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, soaking in now, sipping on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, soaking in now, sipping on gin and gills. Biatch. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, soaking in now, sipping on with my mind on my money and my money on my mind. Pencil. Connie on Air. Music of your dreams. with no use, people. If your life is on the line, then you're dead today. Late comers with the late comers, judging that's a body bag in disguise, y'all. I'll bet ya. I call them body snatchers, cause they come to fetch you with an autopsy ambulance just to dissect ya. in your town. Get up and get, get, get down. Late 911, where's the late crown? Every day they don't never come correct. You can ask my man right here with the broken neck. He's a witness to the job never being done. He would have been in full effect on 8911. What's a joke? Cause y'all are joking. A day to talking to your life when it's broken. There need to be pound drop on them. 911 is a joke, we don't want them. I call a cab cause the cab will come quicker. The doctors huddle up and call a flea flicker. Reason why I say that cause they flick you off like fleas. They be laughing at you while you're calling on your name. Or to the stream, so go to lamp. Thinking you are first when you really are dim. You better wake up and smell a real flavor. Cause 911 is a fake lifesaver. So get up and get, get, get down. 911 is joking your town and get, get, get down. Late 911 with the late crowd. Get up and get, get, get down. did, that. Ήδη φτάσαμε, χωρίς να το καταλάβω, ως πέρασε η ώρα στα μισά της απόψινής εκπομπής. Μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει και για εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, είναι η εκπομπή «Απολαύστα ανέθινα» και έχουμε αφιέρωμα στην ε, rap και hip hop σκηνή της δεκαετίας του 90. Ακριβώς πριν το spot ακούσαμε Snoop Dogg, Gin and Juice, το single μας ήρθε από το 1993, ήταν το δεύτερο single από το ντεμπούτο του με τίτλο Doggy Style, όλο ξυπνάδες, αυτοί οι rappers. Ε, το κομμάτι είχε γίνει παραγωγή από τον ε, Dr. Dre και περιείχε ένα sample από το κομμάτι του Slick Rick, Children's Story. Ε, στην ουσία το τραγούδι είναι ένας έτσι πάρτι ύμνος και θεωρείται από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά hip-hop τραγούδια όλων των εποχών. Το... Οι στίχοι, μη φανταστείτε είναι και κάτι πολύ βαθύ, στην ουσία εξιστορούν μια τυπική ημέρα στη ζωή του Snoop Dogg που περιλαμβάνει κάπνισμα χόρτου, ε, κατανάλωση τζιν, του ποτού τζιν, και χυμού και πάρτι με φίλους. Το κομμάτι έγινε και αυτό πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 8 του top 100 και έγινε πλατινένιο. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί σε άπειρες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές μέχρι και video games. τώρα ε, αυτό το κομμάτι μου δίνει αφορμή να μιλήσω για την αντιπαραβολή με την ε, σημερινή ας πούμε μοδάτη μουσική η οποία είναι η trap και το πώς τελικά η στίχοι είναι υπεύθυνη για την εγκληματικότητα ή όχι. Διότι ε, έτσι με τα φοβερά που έχουμε δει στις ειδήσει για την ε, νεανική εγκληματικότητα, ραντεβού για ξυλοφορτώματα και όλα αυτά τα ε, όχι τόσο ευχάριστα πράγματα και υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να το φορτώσει απευθείας ας πούμε στη μουσική η οποία ναι μεν είναι πιο σεξιστική, πιο γκανκστερική αν θέλετε, αλλά κοιτώντα έτσι προς τα πίσω, δηλαδή 30 χρόνια πίσω, ε, υπάρχουν οι στίχοι που μιλάνε για την καταπίεση στα γκέτο και όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και οι στοίχοι που είναι ε, καθαρόεμοι αν θέλετε, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι. Οπότε δεν ξέρω, ίσως ε, δεν φταίει μόνο η επιρροή της κουλτούρας. Ίσως φταίνε και άλλα πράγματα, ίσως όλα μαζί. Αλλά ας μην ε, βγάζουμε έτσι αφορισμούς. Αυτά με το <laughs> παραλήρημά μου. Ακριβώς μετά το spot των 8 ε, ήταν οι Public Enemy, οι οποίοι έχουν μια πολύ σοβαρή καταγγελία. 911 is a joke. Ε, το δικό τους 112 δηλαδή στην Αμερική. Το single κυκλοφόρησε από το group για να στυλιτεύσουν την ε, αναποτελεσματικότητα των ε, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα αυτές που λειτουργούν ε, μέσα στο ευρύτερο κέντρο. Κυκλοφόρησε σαν το τέταρτο single από το άλμπουμ τους Fear of a Black Planet. Ε, φαντάζομαι και αυτό είναι σαν να κοροϊδεύουν το Planet of the Apes ή κάποιο έτσι, B-movie τρόμου. Το κομμάτι έγινε παραγωγή από τον ε, Bomb Squad και συμπεριλαμβάνει τον Chuck D και τον Flavor Flav στα φωνητικά. Το ρεφρέν είναι τραγουδισμένο από τον ε, Flavor Flav, ο οποίος ε, περιλαμβάνεται στο τραγούδι. Το κομμάτι έγινε και αυτό εμπορική επιτυχία. Το νούμερο 23 έφτασε στο top 100 και στο νούμερο 3 του chart των Hot Rap Singles. Έχει χρησιμοποιηθεί και αυτό σε ταινίε και τηλεοπτικές σειρές και θεωρείται από τα πιο έτσι, δημοφιλή των ε, Public Enemy, οι οποίοι και αυτοί να είναι καλά οι άνθρωποι, υπάρχουν ε, ακόμα στις ε, μέρες μας και δισκογραφούν. Νομίζω, ε, δεν ξέρω, έχουν έρθει ποτέ στη χώρα. Ίσως έχουν έρθει κάποια στιγμή την εποχή του Ρόδων ακόμα. Θα το κοιτάξω. Για τη συνέχεια, ε, μια μπάντα που είναι έτσι λίγο άτακτη. Naughty by Nature, Hip Hop Hooray. πολλά κομμάτια που είναι ε, έτσι πολύ γνωστά και άλλα όχι τόσο. Φαντάζομαι αν και εσείς και εγώ ήμασταν full σε αυτή τη σκηνή θα τα ξέραμε όλα. Όπως και να έχει, το Hip Hop Hooray είναι ένα single που μας έρχεται από το 1993 από το αμερικάνικο hip hop τρίο Naughty by Nature. Το κομμάτι έγινε σπουδαία επιτυχία, φτάνοντας ε, κορύφωση στο νούμερο 8 του Top 100 και νούμερο 10 ε, στα ε, singles, στο chart ε, το singles του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης έφτασε το νούμερο 1 στο Hot Rap Singles Chart. Μ' αρέσουν όλες αυτές οι λίστες γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι πιο ψηλό επίτευμα, οι πωλήσει, το airplay και τέλος πάντων ο καθένας βάζει στο βιογραφικό του ό,τι θέση έχει πιάσει. Το κομμάτι έγινε παραγωγή από τους ίδιους τους Naughty by Nature και έχει ένα sample και αυτό, τη έκπληξη, από το 1974 από το κομμάτι Apache από τους Sugar Hill Gang. Ε, το κομμάτι ε, έγινε πιο πολύ γνωστό για την ε, ευληματική φράση, έτσι εντελώς πιασάρικη, αντί το hip hip ουρά που λέγανε παλιά και οι πειρατές hip hop hooray ε, σαν να λέμε hip hop ζήτω τι καλά ας πούμε το οποίο έχει γίνει και αυτό έτσι σαν μια δήλωση αγάπης για την ίδια τη μουσική και την ίδια τη κουλτούρα της ε, σκηνής. Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στην ταινία House Party 3 και επίσης έχει σαμπλαριστεί σε άπειρα άλλα κομμάτια. Το επόμενο κομμάτι ίσως είναι από τα πιο, πιο γνωστά αυτής της λίστας και δεν νομίζω ότι γίνεται να το ακούσεις και να μην ε, σηκωθεί κατευθείαν να χορέψεις ή έστω να χοροπηδήσεις, φράδερφε. Ποιος δεν έχει λυκνιστεί ποτέ λοιπόν υπό του ήχους αυτού του κομματιού, ποιος δεν έχει πηδήξει έτσι σαν το κατσίκι πάνω κάτω σε κάποιο πάρτι, ε, σχολικό, εφηβικό ή μη και ενήλικο πάρτι δηλαδή. Ε, απίστευτο και όμως το 1992 κυκλοφόρησε το Jump Around, ε, κλασική hip hop επιτυχία από τους House of Pain το κομμάτι φυσικά είναι ένας ε, πάρτι ύμνος και έχει γίνει έτσι ορόσημο για τη hip hop ε, κουλτούρα και παίζεται βέβαια ακόμα και σήμερα σε clubs και σε πάρτι. Να σας πω την αλήθεια και εγώ όταν κάμια φορά κάνω το DJ Λίκια το επιλέγω. Είναι σιγουράκι, είναι banger που λένε και οι ξένοι συνάδελφοι. Ε, πιο γνωστό κομμάτι, ε, πιο αναγνωρίσιμο μάλλον για την, ε, κολλητική, το κολλητικό του ρεφρέν το οποίο έχει την πολύ απλή φράση jump around, jump up, jump up and get down τι πιο απλό δηλαδή εύκολη στίχη και εύκολη προτροπή το κομμάτι επίσης ε, περιέχει sample από το κλασικό κομμάτι των Beastie Boys Time to get ill Μ' αρέσουν αυτά οι men σαμπλάρουν τους ε, δε Έγινε φοβερή επιτυχία, έφτασε το νούμερο 3 του top 100 του Billboard και έγινε το κομμάτι σφραγίδα των ε, House of Pain. Ο επόμενος κύριος, και αυτός ε, δεν είναι καθόλου άγνωστος στα αυτιά μας, μην τον μπερδέψετε ε, με έναν άλλον το οποίο το όνομα παραπέμπει σε τσάι, άλλο Ice Tea και άλλο Ice Cube. It was a good day. break them. and I'm coasting. Took another sip of the potion, hit the three wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. Two in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp, and it went ice cubes up hell, but no blowing up. Halfway home, and my page is still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say, it was a good day. Ο Dr. Συγγνώμη, ο Ice Cube, ο οποίος τον γνωρίσαμε αρχικά από τους ε, NWA, Niggers With Attitudes, εδώ στο, σε σόλο δουλειά του It Was A Good Day, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1992 βγήκε ως δεύτερο single από την τρίτη προσωπική δουλειά του με τίτλο The Predator το κομμάτι για πολλούς είναι το καλύτερο που έχει γράψει ποτέ ο Ice Cube και ένα από τα καλύτερα hip-hop ε, τραγούδια όλων των εποχών. Όπως καταλαβαίνετε, στο αφιέρωμα απόψε σας έχω φέρει τον αφρό της ε, σκηνής. Ε, το κομμάτι εξυμνεί μια τέλεια μέρα, πως θα ήταν μια τέλεια μέρα, στο κεντρικό, στο ε, νότιο κεντρικό Λος Άντζελες τέλο πάντων, ε, με τον Ice Cube να, ναι, να ραπάρει για το τι σημαίνει να, ε, να ζεις μια μέρα χωρίς ε, βία, χωρίς ε, παρενόχληση από την αστυνομία και χωρίς προβλήματα γενικότερα. Το ρεφρέν του κομματιού προέρχεται από ένα sample και αυτό από το τραγούδι των ε, Brothers Footsteps in the Dark. Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο 15 του top 100 του Billboard ε, κάνοντάς το ένα από τα πιο ε, υψηλά σε θέση charts ε, single του Ice Cube από την εποχή που έγινε solo καλλιτέχνης. Ε, σας έλεγα στην αρχή για την ε, Νέα Υόρκη και πώς έτσι βλέποντας ξανά και ξανά τη σειρά νόμους και τάξη κόλλησα με την Νέα Υόρκη, αλλά όπως καταλαβαίνετε και έχετε ακούσει, το φιέρωμα αυτό έχει μουσικές και από διάφορες ε, άλλες πόλεις. Ε, κάποια όμως ε, συγκεκριμένη πόλη έχει κλέψει την καρδιά του Τούπακ. Ας τον ακούσουμε να μας τα λέει. to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? listen. cause my right's my good ear. Yeah. I could give a damn about an ill subliminal. Stay away from crime so I ain't no criminal. criminal. I love my young nation, groovy sensation, no time for hibernation, only elation. Don't ever try to test, don't want a little kid. Yo, Mr. Buster Rhymes, tell them what I, I heard did. you rushed and rushed and attacked. Then they rebuked, then you had to smack causing rampunction throughout the sphere. Raise the levels of the boom inside the air. You know I did it, so don't violate or you'll get violated. The hip hop sound is well agitated. We'll never waste no time on a played out ego. So here's bust the rhymes with the scenario. Watch as I combine all the juice from the mind. Heal up, wheel up, bring it back, come rewind. Powerful impact, boom from the cannon. Now bragging, trying to read my mind. Just imagine, There is necessary when digging into my library. Oh my gosh, oh my gosh. Eating, I do, still like the one pizza tosser. as I come back. As I get the girl, I had to beg your pardon. When I travel through the turn, I roll with the squadron. Row, row, like a dungeon dragon. Take your little jaws, cause your pants are sagging. Try to step to this, I will twist you in a turban. And have it smelling right like the most stale urine. Chuckity Choco, the chocolate chicken, the rear cock diesel. My cheeks, they were kicking. Yo, bust it out before the buster, bust another round. The rhythm is insane. Oh. The rounds are on time. Ripping up the sound just like a ratio. Observe the vibe and check out the scenario. Yo, yo, yeah, my man, motherfucker. So what, so what, so what's the scenario? Check it. Here we go, yo. Check it. Here we go, yo. Check it. So what, so what, so what's the scenario? Here we go, yo. Here we go, yo. So what, so what, so what's the scenario? Here we go, yo. Here we go, yo. So what, so what, so what's the scenario? Όποιο hip hop και να προτιμάτε, ανατολική ή δυτική ακτή, Ε, δεν μπορείτε να σταματήσετε το χρόνο και είτε το πιστεύετε είτε όχι. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Πολύ μου άρεσε αυτό το φιέρμα. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς και όσοι δεν το προλάβατε live... Ε, θα ανέβει λίγαν συντόμως στο γνωστό κονσερβάδικο των εκπομπών πριν των σπότων και μισή ακούσαμε έναν ε, καλλιτέχνη ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή. Νομίζω δολοφονήθηκε, αν δεν κάνω κα... λάθος, Τούπακ. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. California Love λοιπόν, από το 1995, κομμάτι που υπογραφήθηκε από τον Τούπακ ε, σε συνεργασία με τον ε, Dr. Dre και τον Roger Troutman. Ήταν το πρώτο single από το τέταρτο στουδιακό άλμπουμ του Tupac, All Eyes On Me και κυκλοφόρησε στις 7 Απριλίου του 1995. Το κομμάτι τεράστια φυσικά εμπορική επιτυχία έφτασε το νούμερο 1 της ε, λίστας των 100 του Billboard και έγινε η πιο μεγάλη επιτυχία σε single του, Τούπακ Tupac. Ε, το sample που χρησιμοποιείται εδώ είναι του Τζο Κόκερ η επιτυχία του 1972 Woman to Woman και έχει φυσικά και ένα hook, ένα έτσι κολληματικό ε, μια κολληματική φρασούλα που τραγουδιέται από τον ε, Troutman στην ε, πολύ χαρακτηριστική έτσι, ομιλία του σαν να είναι, πώς να το πω, από ε, κουτί, από, σαν να αντυχεί τέλο πάντων. Ξέρετε, εκεί το, το που λέει California, California Love. Το κομμάτι στην ουσία είναι έτσι μία ε, κολακία, αν θέλετε, μια περιγραφή του τι θα πει να είσαι hip-hop ε, στην ε, δυτική ακτή, τι θα πει να είσαι μέρος της σκηνής, και εξυμνεί την ε, κουλτούρα της ε, Καλιφόρνιας και έχει βέβαια και αναφορές για το Λος Άντζελες και τις ε, όμορες ε, περιοχές. Αμέσως μετά το spot, των και μισή, ακούσαμε τους ε, Tribe Called Quest, μπορεί να τους θυμάστε με το Kana Kick It, που είναι επίσης πολύ γνωστό κομμάτι. Εδώ όμως ακούσαμε το Σενάριο που είναι ένα τραγούδι ε, που συμπεριλαμβάνει και τους Leaders of the New School σαν συνεργασία. Κυκλοφόρησε σαν single τις 7 Μαΐου του 1991 ως το δεύτερο single από το δεύτερο στοντιακό τους άλμπουμ The Low End Theory του 1991. Το κομμάτι έγινε παραγωγή από τους ίδιους τους ε, Tribe Called Quest και συμπαραγωγός ήταν ο Σκεφ Anselm το τραγούδι θεωρείται ως ένα από τα πολύ κλασικά της χρυσή εποχής του hip-hop και χαρακτηρίζεται έτσι από πολύ δυναμική ενέργεια, έξυπνα έτσι πιασάρικα λογοπαίγνια και ένα ακόμα πιο πιασάρικο ρεφρέν. οι στίχοι του κομματιού κυρίως είναι, ε, περιέχουν καύχημα αν θέλετε, έτσι, περιευτολόγηση του group για το πόσο καλοί MCs είναι και πόσο επιδέξει στο μικρόφωνο. Το beat έχει έτσι πολύ βαριά βασογραμμή, η οποία είναι σαμπλαρισμένη από τα κομμάτια It's Yours από την ε, Tila Rock και το Schoolboy Crash από τους Average White Band. Το κομμάτι ήταν και αυτό φυσικά εμπορική επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 27 του Top 100 και 5 στο Hot Rap Singles Chart. Έχει μπει και αυτό με τη σειρά του σε άπειρες ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και έχει σαμπλαριστεί και διασκευαστεί από πολλούς, πολλούς καλλιτέχνες. Ήρθε η ώρα για την ε, πρώτη κυρία αυτής της λίστας. Ναι, όσο και αν ε, μιλούν οι hip για τα δικαιώματα και ενάντια στην καταπίεση και για τα, την ισότητα, κάπως οι γυναίκες ε, είναι λίγο ρηγμένες σε αυτό το χώρο, δεν συμφωνείτε. Missy Elliott, The Rain. me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly. It's my window. When the rain hits my window, I take it. me some. Me and Timberland, ooh, we sang a jangle. We so tight that you get our styles tangled. Sway your dosey do like you loco. Can we get kinky tonight like Coco? So so, you wanna play with my yo yo? I smoke my <sighs> on the d keys to the Jeep. Vroom. I'm driving to the beach. Top down, loud sound, see my peace. Give them pounds now, look who it be. It be me, me, me, and Timothy. Look like it's about to rain, what a shame. I got the armor or the shine up the same. Old Missy, try to maintain. I can't stand the rain. five, six, seven, eight, nine, ten, nine, ten. Begin. I sit on heels like Lauren until the rain starts coming down the chair, I got my umbrella. My finger waves these days, they fall like Humpty, Chumpy. I break up with him before he dump, dump. To have me, yes, you lucky, yes, he lucky. It's my window. I can't stand rain. Αυτή ήταν λοιπόν η Missy Elliott από τα 1997, το single The Rain, εντό παρανθέσεως Super Duper Fly, πολύ κλασικό anthem ε, της ε, hip hop και λίγο από R&B. Το κομμάτι είναι έτσι ένας ορτασμός ε, του μοναδικού στυλ και ύφους της ε, Missy και τις επιτυχίες που κατόρθωσε να πετύχει στη μουσική βιομηχανία. Ε, το sample που έχει χρησιμοποιηθεί για αυτό το κομμάτι είναι της Ann People, I Can't Stand The Rain και έχει ένα πολύ έτσι πιασάρικο hook και επίσης πιο πιασάρικο ακόμα beat. Το κομμάτι και αυτό φοβερή επιτυχία. Έφτασε το νούμερο 3 του Top 100 και το νούμερο 1 στα Hot Rap Songs Chart. Το κομμάτι ε, θεωρείται ότι είναι αυτό που βοήθησε την καριέρα της ε, Μίση Έλιοτ να εκτιναχθεί και θεωρείται ε, ακόμα και σήμερα ως ένα από τα κομμάτια που είναι έτσι τα κομμάτια σφραγίδα της αν θέλετε, εμβληματικά. Ε, μας πιέζει ο χρόνος αλλά θα κορυφώσουμε πανηγυρικά. Στη συνέχεια η Digital Underground και The Humpty Dance. you're doing, cause I'm about to ruin the image and the style that you're used to. I look funny but yo, I'm making money, see? So yo, world, I hope you're ready for me. Now gather round. I'm the new fool in town, and my sound's laid down by the underground. I drink a bottle of Hennessy you got on your shelf. So just let me introduce myself. My name is Humpty, pronounced with the umpty. Yo, ladies, oh, how I like to funk thee. And all the rappers in the top ten, please allow me to bump thee. I'm stepping tall, y'all, and just like Humpty Dumpty, you're gonna fall when the stereos pump me. I like to rhyme, I like my beats funky, I'm spunky funky. I like my oatmeal lumpy. I'm sick with this. Straight gangsta Mac. But sometimes I get ridiculous. I'll eat up all your crackers and your licorice. Oh, yo, fat girl. Come here, are you ticklish? Yeah, I called you fat. Look at me, I'm skinny. It never stopped me from getting busy. I'm a freak. I like the girls with the boom. I once got busy in a Burger King bathroom. I'm crazy. Allow me to amaze thee. They say I'm ugly, but it just don't phase me. I'm still getting in the girls' pants, and I even got my own dance. The Humpty Dance is your chance. Come on, I do the Humpty hop. Check me out, y'all. I do the Humpty hop. Just watch me do the Humpty hop. Yeah. Do you know what I'm doing? Doing the Humpty hop. Come on. I do the Humpty hop. <laughs> I do the Humpty hop. People say you're Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. You stare, you glare, you constantly try to compare me, but you can't get near me. I'm giving more C, and on the floor B, all the girls they adore me yes, ladies, I'm really being sincere. Cause in the 69, my Humpty nose will tickle your rear. My nose is big. Uh-uh, I'm not ashamed. Big like a pickle. I'm still getting paid. I get laid by the ladies. You know I'm in charge. Both how I'm living and my nose is large. I get stupid. I shoot an arrow like Cupid. I use a word that don't mean nothing. Like Luke did. I sang on Do What You Like. And if you missed it, I'm the one who said just grab them in the biscuits. Also told you that I like to bite. Well, yeah, I guess it's obvious. I also like to write. All you had to do was give hum Humpty a chance, and I'm gonna do my dance. The Humpty dance is your chance to do the hump. Come on, yeah, sexy lady. Do the Humpty Come hump. on, uh, I'll do, the Humpty hump. Sexy baby. Everybody, come on and do, the Humpty hump. hump. Uh, do, you know what we're doing? We're doing the Humpty hump, y'all. Uh, I'll do the Humpty hump. Watch me do the Humpty hump. Uh, yeah, that's the break, y'all. Let me that bass groove right here. Ah, uh, yeah. Now that I told y'all a little bit about myself, let me tell you a little bit about this dance. It's real easy to do. Check it out. First I lift to the side like my legs was broken, shaking and twitching, kinda like I was smoking. Crazy whack funky people say you look like MC Hammer on crack, Humpty. That's alright, cause my body's in motion. It's supposed to look like a fit or a convulsion. Anyone can play this game. This is my dance, y'all. Humpty Hump's my name. No two people will do it the same. You got it down when you appear to be in pain. Humping, funkin', jumping, gig around, shaking your rump. And when the doodle jump punk points a finger like a stunt, tell him step off. I'm doing the hump. The Humpty Dance is your chance. the underground is in the house. I'd like to send a shout out to the whole world. Keep on doing the Humpty Dance. And to all the ladies, peace and humpiness forever. οριακά θα μπορούσε να είναι εκτός της λίστας το κομμάτι. The Humpty Dance από τους ε, Digital Underground κυκλοφόρησε ως το κύριο single από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Sex Packets του 1989. Οπότε οριακά είναι εκτός της δεκαετίας, αλλά το vibe ε, και το ύφος είναι ακριβώς το ίδιο. Το κομμάτι γράφτηκε και έγινε παραγωγή από τον αρχηγό του group, Shock G, και περιλαμβάνει φωνητικά από τους ε, Shock G και Money B. Ε, το κομμάτι είναι αρκετά έτσι ελαφρό ε, στο ύφος του, έτσι κάνει ε, σε πάρτι ήχο ας πούμε και έχει έτσι παιχνιδιάρικους και χιουμοριστικούς στίχους που αναφέρονται για τις χορευτικές φιγούρες του αφηγητή του κομματιού και κυρίως σε αναφορές σε διάφορα έτσι pop διάφορες pop pop-personas όπως ο Humpty Dumpty, ο Prince και άλλοι. Ήταν πολύ μεγάλο hit, έφτασε το νούμερο 11 του top 100 του Billboard και έγινε χρυσό ως ε, single. Το ε, single αυτό από τότε έχει θεωρηθεί ένα ε, κλασικό hip hop κομμάτι και επίσης έχει σαμπλαριστεί και έχει ε, διασκευαστεί άπειρες φορές. Όπως είπα και στην αρχή, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ας πούμε, μετά από 30 χρόνια, αν κανείς θα σαμπλάρει τα κομμάτια του 2024 και τα χρησιμοποιεί ως έτσι vintage ε, ήχους. Το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι και το τελευταίο για απόψη και με το οποίο θα σας αποχαιρετήσω και θα κλείσουμε το αφιέρωμα, είναι του Notorious B.I.G. Το κομμάτι λέγεται Hypnotize το οποίο κυκλοφόρησε ως ε, το πρώτο single από τον ε, διπλό δίσκο του του 1997 Life After Death. Νομίζω και ο Notorious Big είναι από τους ε, δολοφονηθέντες, αλλά τους περδεύω λίγο αυτούς. Το κομμάτι έγινε παραγωγή από τον Puff Daddy και τον Derek Dot, Angeli, συγγνώμη, και ηχογραφήθηκε στην, ε, στο στούντιο Hit Factory στην ε, Νέα Υόρκη. Έχει σαμπλάκι από το beat του Herb Albert, ε, το κομμάτι του 1979, με τίτλο Rise, το οποίο είχε γραφτεί και είχε γίνει παραγωγή από τον Andy Arber και τον Randy Μπάντας Albert. Το κομμάτι έχει κλασικά τι θα έχει, ένα πιασάρικο hook, μια φρασούλα δηλαδή έτσι που σου μένει ε, και κατά βάση στοιχολογικά ε, ο Notorious ε, Big ε, για το πόσο μπορεί να γράψει καλούς ε, στίχους. Έγινε σούπερ ε, εμπορική επιτυχία και αυτό το κομμάτι. Έπιασε το νούμερο 1 για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στα top 100 και έγινε ένα από τα πιο μεγάλα hit του 1997 συνολικά. Ε, το single έγινε πλατινένιο και ένα από τα πιο εικονικά τραγούδια συνολικά της δεκαετίας του 1990. Με αυτά τα σαμινά και ταπεινά λόγια θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. don't think shit's Think Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's Dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise crews who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. <laughs> Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC Take easily. Take that. Easily. Uh-huh. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Keep my peace. Cubans with the Jesus peace. With my peace. Packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, biggie, biggie you see, sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I uh-huh. guess that's why they're broken, you're so fake. Uh, I put O's and NY onto DKNY. uh uh-huh. Miami, DC, prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty, boy, the coochie. Now he's the real dookie. Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White pushed the six on the Lexus LX, four and a half. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast we first, ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars, and still leave you on the pavement. Condo paid for, uh-huh. no car payment. Uh-uh. At my arraignment note for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than richer. So you niggas come and get Come on. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken. You're so vain. Biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I uh-huh. guess that's why they're broken. You're so vain. Uh-huh. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo, mm, 160, swiftly pocket, new one. Your crew run, run, run, your, your crew, crew run, run, run. I know you sick of this lame brand nigga with flows, girl, say he sweet like nigga with So get with this, nigga, it's easy. Uh-huh. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rubs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working, for uh. certain. Papa freaking, not speaking, leave that ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Obi, dick black like Kobe, watch me roam like roomie. me, Lucky they don't own me. Where the safe, show me. Homie. Homie. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Uh. Sometimes your words just hypnotize me. Hypnotize. And I just love your flashy ways. I uh-huh. Guess that's why they're broken, you're so fake. Uh. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake. Uh, biggie, biggie, biggie, uh-huh. can't you see? Uh-huh. Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I uh-huh. guess that's why they're broken, you're so uh. fake. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your she weighs up. Guess that's why they broke in your soul.